Իմ զրուցակիցը այս անգամ դրսից հյուր չէ, այլ գործընկերուհիս Աննա Գրիգորյանը հանրային ռադիոյի եթերի պլանավորող պատասխանատու։ Բարևաննա, շնորհավոր տոնդ։ Ողջույն Զովինար, քեզ էլ նմանապես։ Մարտի 8 թե ապրիլի 7, եթե պիտի ընտրել երկուսից մեկը, ապա որը։ Ինչ ավելի հոգեհարազատ է ապրիլի 7-ը, որովհետև ապրիլի 7-ը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնն է, ապրիլի 7-ը իհարկե։ Երևանում ծնված, մեծացած Աննան ինչ էր գտել Արցախում։ Ինչու եկավ Արցախ։ Երևանում ծնված, մեծացած Աննան Արցախում եկավ իր եղբոր մոտ։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, 2004 թվականին եղբայրս ավարտեց Սմոլենսկի ռազմական ակադեմիան եւ գործողվեց Արցախ։ Եվ ես հյուր էի գալիս իր մոտ Եթե Արցախը չձգեր Աննային կարող էր թողնել վերադառնալ Երևան։ Որտեղ էլ որ եղել եմ, թեկուս եւ ասենք մեկ շաբաթ, 10 օր ես միշտ վերադարձել եմ Արցախ անպայման։ Երբ առաջին անգամ եկել եմ Արցախ, սկզբում ինձ ցկել են մարդիկ։ Հետո երբ սկսել եմ բացահայտել Արցախը, երբ արշավներ եմ սկսել գնալ, երբ կատարոն եմ բարձացել, երբ գնացել եմ Հունոտի կիրճ, ես բացահայտելով, այսինքն ինչպես ասեմ, սիրահարված չեմ եղել աչքերս փակ։ Սիրել եմ կամանց կամանց։ Ճանաչելով երկիրը, մարդկանց։ Ճանաչելով մարդկանց, ինչքան ավելի շատ եմ ճանաչել, այնքան ավելի շատ եմ կապվել այստեղի հետ։ Արդեն այն աստիճան, որ կարելի է աննային համարել Արցախցի։ Իհարկե, ես ամենտեղ Արցախցի եմ, Երևանում եմ Արցախցի, ու ինչ լինում է, ես և, մի կողմ եմ դնում բոլոր շահերը, ապահում եմ արցախցիներին։ Ոչ այն պատճառով, որ Աննան կյանքը դասավորել է Արցախում, ամուսնացել է Արցախցու հետ, այլ Ոչ, ես օբյեկտիվ եմ դատում։ Առաջին մասնագիտությունը, որ սովորել ես, ոսկերչությունն է։ Արցախում դա մի արհեստ է, որով զբաղվում են տղամարդիկ։ Արցախում նաև Երևանում շատ քչերն են զբաղվում ոսկերչությամբ, քիչ կանայք։ Հա, նկատի ունեմ քիչ կան։ Բայց Արցախում կա երկրորդ կին ոսկերիչը։ Ես չեմ հանդիպել։ Երևանում հանդիպել եմ իմ գործընկերները։ Դրսի շրջապատում շատ քչերն եմ հանդիպել, հա, կին ոսկերիչ, ով ինձ ուղղել է դեպի ոսկերչությունը իմ բարեկամուհին է եղել։ Նա Երևանում ոսկերչությամբ է զբաղվում։ Ինձ համար դժվար է եղել եւ ոչ միայն որ կին եմ, այլ ոսկերչությունը դժվար աշխատանք է։ Ոսկերչությունը, երբ ես սկսել եմ սովորել, 17 տարեկան եմ եղել։ Դա ինձ համար մեծ դաս է եղել։ Շատ բաներ եմ սովորել ոսկերչությամբ ու բնավորության գծեր շատ բաներ ձեռք եմ բերել հա ոսկերչությամբ։ Առաջինը լինել համբերատար, զիջող, համառ, փորձել ստանալ այն արդյունքը, որով դու ցանկանում ես։ Կրթությամբ տնտեսագետ ես, աշխատել ես տարբեր բնագավառներում, որոնք միմյանց հետ կապ չունեն։ Այո։ Ստիպված ես եղել հաճախակի աշխատանք փնտրել, թե փնտրել ես ամեն անգամ նոր հետաքրքրություններ։ Երբեմն բախվել են, հա, հաճախակի փնտրել եմ աշխատանք եւ երբ գտել եմ այդ աշխատանքը, որը ես եմ ցանկացել, սկսել եմ ուսումնասիրել ու սիրել։ Քանի որ սիրում եմ ուսումնասիրել, ասենք ես եղել եմ մոտ մի քանի տարի հաշվապահի օգնական գլխավոր։ Կյանքիս այդ հատվածում ինձ տեսել եմ այդտեղ, սիրել եմ այդ աշխատանքը։ Աշխատել եմ Ստեփանակերտ օթանավակայանում, որը նույնպես շատ սիրել եմ։ Մինչ օրս սիրում եմ։ Տատիկս, պապիկս, մայրիկս, հայրիկս աշխատել են այդ ոլորտում։ Էրեբունի օթանավակայանը մոտ է մեր տանը։ Աչքերս բացել եմ, ես տեսել եմ օթանավակայանը։ Եվ տատիկս էր գնում աշխատանքի, գնում է իր երբեմն տատիկիս հետ միասին աշխատանքի մայրիկիս հետ։ Կարող էր նաև օդաչի դառնալ, եթե ցանկանայեր։ Շատ եմ սիրում այդ ոլորտը։ Չես փորձել։ Չեմ փորձել, չգիտես ինչու չեմ փորձել։ Աշխատում էր Ստեփանակերտի օթանավակայանում եւ սիրում էր քո աշխատանքը։ Ինչ քեզ բերեց հանրային ռադիո։ Առաջինը մարտիկ բերեցին Եվ ես առաջի անգամ եկա դե այստեղ։ Դե բազ է, մարդիկ բերեցին, ինչի մաստով ես ասում։ Մարդիկ բերեցին այն մարդիկ, ովքեր այստեղ են եղել։ Սիրեցի այդ մարդկանց աշխատանքը բազմակողմանի ու տարբեր մարդիկ, քանի որ ես բնավորությամբ այնպես է միայնություն չեմ սիրում, Այսինքն որտեղ որ մարտիկ են այնտեղ եւ ես այս ոլորտում մարդկային շփումների հնարավորությունը լայն է։ Շատ մարդկանց հետ ես ծանոթանում։ Շատ մարդկանց հետ եմ ծանոթանում եւ ոչ միայն ծանոթանալը, այլ սիրում եմ ուսումնասիրել այդ մարդկանց, շփվել մարդկանց հետ։ Առաջինը դա է բերել։ Աննան չի բավարարվում իր աշխատանքով, չրեր է արտադրում։ Գործարարությամբ զբաղվելու միտքը ինչպես ցակեց եւ մարմին առավ։ Իս արձակուրդում էի գտնվում, երկար ժամանակ ունեի մտածելու համար, ինչ որ գաղափարներ գտնելու համար։ Ունենք տնամերձ այգի, որտեղ երբ բերք առատ էր լինում, ես փորձում եմ մտածել ինչպես իրացնեմ այն եւ գտա ճանապարհը։ Չրերը պատրաստում։ Այդ ժամանակ բացահայտեցի ծրագրի մասին եւ դիմեցի ինչ ծրագիր։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության ծրագիրն է եղել կինզերներս ծրագիրը։ Մասնակցել եք դասընթացների։ Մասնակցել եմ դասընթացներին 3 ամիս, այնուհետև ստացել եմ դրամաշնոր։ Եվ այդ գումարով կարողացել եք մեծ ճորանոց գնել։ Մեծ ճորանոցին հասել եմ փոքր ճորանոցից Մայրիկս նվեր էր տվել ինձ փոքր ճրանոցը, ուղակի տան համար, եւ այդ փոքրիկ ճրանոցը դարար արդեն մեծ ինքնաշեն ճրանոց եւ այնուհետեւ հասա իմ նպատակին ավելի մեծ ճրանոց գնեցի արդեն ըս դրամաշնորի այգու բերքը ըստ երևույթին արդեն բավարար չէ պիտի մտածեիք նոր այգի հիմնելու մասին կամ միրգ ձեռք բերելու մասին բայց ճիշտը կլիներ այգի հիմնել այգի հիմնադրել։ Ըստ իմ պլանի եղել է նաև այգի հիմնելը, բայց պատերազմից հետո այն հողատարածք, որտեղ պետք է հիմնեինք այգի, անցել են ադրբեջանցիներին։ Այգին մնաց կիսատ, բայց գաղափարս միջև վերջ դարա նշանակետին ես սկսեցի գնելը մրգերը տեղական շուկայից։ Եվ ոչ թե Հայաստանից ներկրված, ոչ միտքը այն է եղել, որ տեղական մրգերից լինեն ճրերը եւ ես գնում էի տեղական արտադրողներից նաև օգնում էի տեղացիներին այդ հարցում իրենք իրացնել իրենց միրգը։ սեփական ավտոմեքենա ունես։ Մեքենա վարելն ինչու սովորեցիր։ Դա եւս հետաքրքրությունից դրթված, թե անհրաժեշտաբար։ Կարող է նաեւ համընկնել հետաքրքրությունը եւ անհրաժեշտությունը, բայց վեր եմ դասել անհրաժեշտությունը բնակվելով մայրաքաղաքի ծայրամասային թաղամասերից մեկում Արեշում։ Ինձ համար անհրաժեշտ էր մեքենան, եւ մեքենան էլ հենց այնպես չի ցակե ինձ մոտ եւ մեքենա վարելը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ես մի ռեպորտաժ եմ տեսնում, որտեղ կինը մի քանի օր էր դեռ ամուսինը սովորեցրել էր, ամուսինը սպա էր եւ սովորեցրել էր կնոջը վարել մեքենա։ Ապրիլի 2-ին այդ անհրաժեշտությունը եղավ, այդ կինը իր ընկերներին, երեխաներին, ընտանիքներ դուրս է հանում վտանգավոր վայրից։ Եվ ես այդ պահին նայել եմ ամուսնուս, հիշում եմ, ասում եմ, ես անպայման պետք է վարեմ մեքենա, անպայման Երբեմն ստում եմ գուցե ես ինքս կանխորոշում եմ ինչ որ տեղ նաև այնպիսի իրավիճակ եմ ստեղծում, որ ես դրան բախվեմ, բայց ես իմ երեխաներին ու ընկերներիս իր երեխաների հետ միասին դուրս եմ հանում 2020 թվականին արդեն աշնանային պատերազմի ժամանակ։ Բայց վերադառնում ես Արցախ։ Արցախ, անպայման։ Ես երբ դուրս եմ գալիս Արցախից, վերադառնալը միշտ պետք է լինի որևէ զենքի տիրապետում ես նորից վախենում եմ մտքերից որովհետև ես նորից գալիս եմ բախվում եմ նրան որ գուցե ես ինքս եմ կանխորոշում իմ ապագան բայց 2020 թվականի պատերազմից հետո այն կարծիքին եմ որ կինը պետք է նաև տիրապետի ինքնաձիգի եւ պետք է պաշտպանի իրեն, իր ընտանիքը, անհրաժեշտության դեպքում։ քանի որ անընդհատ նոր հետաքրքրությունների հետևից ես գնում, հնարավոր է, որ մի օր էլ թողնես հանրային ռադիոն եւ ուժերդ փորձես մի այլ բնագավառում։ Կյանքի այս հատվածում ես նախընտրում եմ հակառակը ոչ թե թողնել ռադիոն, այլ ավելի խորքային ճանաչել ռադիոն։ Շատ ավելին իմանալ, քան գիտեմ, ցանկություն ունեմ սովորել մեդիա կառավարում եւ գիտելիքներս զարգացնել այդ ուղությամբ։ Եթե Արցախում դիեզերագնացների դպրոց բացեն, ապա Աննան առաջիներից մեկը կլինի, որ կմարզվի դիեզեր թռչելու համար։ Նորություններ եմ սիրում։ Գտնել ինձ այդ նորությունների մեջ ու գնալ առաջ ու ինձ համար փոքրիկ հաղթանակներ հա լինի։ Ես փոքրիկ հաղթանակներ եմ ձեռք բերում դրանով, ես ինքնազարգանում եմ, ես ինձ ճանաչում եմ։ Եղել են դեպքեր, երբ արդեն զգացել ես, որ դա քոնը չէ եւ հետ ես կանգնել։ Եղել են դեպքեր, ասենք ինչ որ բաներ փորձեմ, բայց չշարունակեմ, գրաֆիկ դիզայնը սովորել եմ եւ փորձել եմ աշխատել, բայց ինձ չեմ գտել հա այդ ոլորտում եւ հետ եմ քաշվել։ Անընդհատ բրպտող, որոնող Աննան նաև ակտիվ քաղաքացի է, քաղաքապետարանին հանգիստ չի տալիս, չի թողնում որտեղրեն։ Ես հասկանում եմ, որ մեր պայմանները իրականում շատ սուղ են, ես դա քաչ գիտակցում եմ, առավելը չեմ պահանջում, քան կարող են, ուղակի ձգտում եմ հասնել գոնե մինիմալ նվազագույն նվազագույն հարմարություններին, որ կարելի է ստեղծել Ես ավելին չեմ պահանջում, կարծում եմ։ Աննան ազատ մարդ է։ Ինչ կապ ունի ընտանիքը, միջավայրը ազատ լինել չլինելու հետ։ Ծնողներս վստահել են ինձ եւ ես այնպիսի գործողություններ չեմ արել, հա, որովհետեւ իրենք աման չեն ինձ համար։ Չեն խանգարել, խոչընդոտ չեն եղել։ Հիմա նրանք առավել հպարտ են ինձանից։ Հիմա էլ ընտանիքում ազատ կին ես։ Ամուսինս առաջինը, որ սիրել է իմ մեջ, այդ բնավորության գիծն է եղել, որ նա համակրել է։ Եվ շարունակությունը չի սահմանափակել, քանի որ ինքը ընդունել է ինձ այնպեսին, ինչպեսին ես կամ։ Դուստրերիդ համար կարելի ու չի կարելի սահման գծում ես։ Փորձում եմ իմ օրինակով ցույց տալ, իմ օրինակով դաստիարակել։ Այսինքն ոչ թե խրատներով, ոչ թե խրատներով, երբեմն ստացվում է երբեմն ես դեռ այդ ճանապարհին եմ որպես ավելի կատարելագործ որպես մայր շատ հաճախ փորձում եմ իմ օրինակով ծառայել ու նաև եթե բարերով ինչ-որ մի բան ասել օրինակն եմ վերում ասում քո մայրը կամ քո հայրը անումա նման մի բան նայի սովորի հայաց կողքից Արցախին ինչով է առանձնանում Հայաստանի մյուս բնակավայրերում ապրող հայուհիներից։ Նա ավելի կարծում եմ թե ավելի համառ է ինչպես բոլոր արցախցիները։ Բոլոր արցախցիները, այո։ Չամակերպող, պայքարող, գիզախե արցախուիները ավելի ազատամիտ են։ Մտահորիզոնը մի փոքր ավելի լայն է կարողանում են տարբեր կողմերից նայել իրավիճակին։ Եվ նաև հինը նորի հետ համադրելու հատկությունը Արցախուիները ունեն։ Լեզուներ սովորել սիրում ես։ Մեր բարբարով Ղարաբաղի բարբարով չես խոսում։ Քանի որ արցախցիները ինձ հասկանում են, փորձում եմ նաև ինձ հասկանում են Աննան հո անգլերեն չի խոսում, որ չհասկանա։ Փոքր բարակապակցություններ Ղարաբաղի բարբարով ասում եմ, բարեր, Օրինակ սիրում եմ մխելա բառը շատ դիպուկ բառ է եթե ուզում եմ ասել շատ շատ ասում եմ մխելա բայց մտադրություն հատուկ չեմ ունեցել բարբարով խոսել Սովորաբար կանայք շուտ են խոճապի մատնվում, մանավանդ այս պատերազմական ժամանակաշրջանում խոճապը Աննայի կողքով է անցնում։ Կարծես թե չի անցնում։ Հաճախ ես ականատես եմ լինում ու գիտեմ էլ, Ես ինձ վրա նաև դա զգացել եմ, որ խոճապը խանգարում է մտքին։ Քանի որ խոճապը չի թողնում, հա, այդ պահին մտածես ինչպես անել, որ ճիշտ կողմնորոշվես ու դուրս գաս այդ իրավիճակից։ Ես ինձ սովորեցրել եւ սովորել եմ խոճապի չմատնվել եւ ցանկացած իրավիճակում գտնել որոշում, գտնել լուծում։ Ա, Արցախը շրջափակման մեջ է։ Երևանից ընկերները, ծանոթները թորդորում են հեռանալ, ընտանիքով տեղափոխվել։ Չես լսում։ Չեմ լսում։ 2016 թվականից հետո ինչ շատերն են հորդորե, որ գուցե դուրս գաս։ 2020 թվականի պատերազմից հետո նաև ընտանիքս, ընկերներս, իմ շրջապատում մարդիկ, ովքեր բնակվում են Երևանում, շատ անգամ են ասել. գուցե արդեն վերջն է, գուցե գաս, եւ նաեւ շրջափակման ընթացքում եթե վատ ժամանակներ լինեն Երևանում, Երևանը իմ կարիքս գա, ես կլինեմ Երևանում, Հայաստանի ցանկացած հատվածում։ Եբ լինի վտանգ, կլինեմ այնտեղ, որտեղ այդ պահին անհրաժեշտությունը կա։ Հիմա անհրաժեշտություն է լինել այստեղ, աշխատել, ստեղծել, եւ ես փորձում եմ համառ լինել, երբեմն նաեւ ընկճվում եմ իհարկե մարդեմ, բայց շատ հաճախ գալիս եմ այն մտքին, որ ես ճիշտ ճանապարհին եմ։ Արցախի ճակատագիրը Աննայի ճակատագիրն է։ Ես ասում եմ նաև շարունակություն կլինի նախորդ հարցին դուրս գալով այստեղից ես խնդիրը չեմ լուծում փախնելով խնդրից խնդիրը չի լուծում դրանից բայց հո ֆիզիկապես փրկվում ես դու ինքդ պետք է հոգեպես հափրկված լինես հետո մտածես ֆիզիկական փրկության մասին մեկ մարդ ենք իրականում մեկ մարդ ենք բոլորս հիմա մի նավի մեջ ենք պետք է բոլորս ամեն ինչ անենք ու կապ չունի Արցախում ես ծնվել Արցախում չես ապրել կամ չես կապ չունի մի նավի մեջ ենք, հիմա բոլորս պետք է ոչ թե մեր մեջ փնտրենք ճշնամիներ, որովհետև մենք ունենք ավելի մեծ ճշնամի, ով փորձում է մեր միջոցով իր հարցերը լուծել։ Ոչ թե գտնենք մեր մեջ ճշնամինել, այլ բոլորս համախմբվենք ու պայքարենք մենք ճշնամու դեմ, որովհետև բոլորիս ճշնամին վստահեմ մեկն է։ Անթանուր վտանգը պետք է հակասությունները, տարաձայնությունները մոռացնել տա։ Բոլոր տարաձայնությունները պետք է մոռացնել տա։ Արցախը այն երկիրն է, որտեղ Աննան ապրում է իր ընտանիքով, թե Արցախն այլ կերպ է ընկալվում Աննայի կողմից։ Արցախը ես սիրել եմ մինչ այն եւ ստեղծել եմ իմ ընտանիքը սեփական։ Արցախը մարդիկ են, Ստեփանակերտի փողոցները այն սիրած անկյունները, որ ես ունեմ, ինձ համար առաջնայինը Արցախը մարդիկ են։ Արցախը ինքը եւ նաեւ վերջում ընտանիքս։ Ինչ կուզենայիր ասել շրջափակման մեջ գտնվող վտանգի մեջ գտնվող արցախուհիներին այս տոնական օրը։ Բոլոր արցախուհիներին, հայուհիներին մաղթում եմ կամք, ուժ եւ իրենք կարող են առավել անել, քան իրենք մտածում են, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ կինը հայ կինը, ես կարանցնացնեմ հայ կնոջը, ունի շատ ավելի ներուժ, քան ինքը կարծում է։ Ու պետք է օգտագործել այս պահին ամբողջ ներուժը հայ կնոջ, որպիսի կարողանանք դուրս գալ բարդ ժամանակներից։ Ու ես վստահ եմ, որ մենք դուրս ենք գալու։ Կամքը, ուժը, սերը, այն սերը, որ ունի հայ կինը, հայ մայրը, մեզ ճանապարհ է բացելու։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի ապրիլի 7-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Աննա Գրիգորյանն էր։